n'indwi majyana atatu na mirongo itanu n'indwi majyana indwi na mirongo icyenda na kabiri eh, cyangwa mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu cyangwa mirongo ine na kabiri mirongo ine na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri umunywanyi ku murongo alo alo ni amahoro alo alo alo ni amahoro ndashimiye mwakiro amakuru tutamenye ndashimiye agatelefone kawe sinzi ko uhagarara neza kugira twumvikane nuko reka twakire undi munywanyi alo alo alo ni amahoro sindakumva neza sinzi ko wosubira guhamagara reka twakire undi munyoni ku murongo aro ni yego ni yego tuvugana n'andi uri hehe ntarengwa ni dasi ya mu ntara ya karusi yego rero ni dasi aho ikarusi ni yego ni turashima mhm. amakuru tutamenyerewe ni dasi agatelefone ka leonidas nikamukunde katwakira undi munywanyi ku murongo aro ni yego tuvuga nandi uri hehe igitega mhm, ntushimye kwivuga izina mhm. igitega amajyane eh, ni muri komine buraza mhm, urakoze cyane sa ndagomba sa ndagomba mbese nk'uwakebura gatoya namwe mu byo muza muratunganya yego ibyo murasanga abantu ku kigima muravuga ibijyanye n'iterambere musanga n'abantu ku bikorwa rusange ziye ntumbero umudamu urashyiramo ngaho kuri radiyo nsanganiro kuko turabakunda cyane abanyezamakuru mugiye murashyikira abantu bariko barakora ibikorwa by'iterambere kugira ngo n'abandi bumvireho yuko igihugu kiratera imbere mhm. eh, wotubwira kumbure bishasha umuntu yavuga ati hari ibintu mutariko muramenya kandi bikomeye kuza buzima bw'igihugu aho uherereye ibishasha by'aho amabarabara ariko harwaye imigenderanire amashuri ariko amavuriro mhm. kandi ibice by'isangane mu rwose bikunda kuko biriko biravugwa Mhm. urakoze cyane ngira kumbaye tuzohashika ni uko neza aho utumbereye murakoze cyane mm. intara ya gitega yose iri ku bikorwa by'iterambere ntiworara mm. ariko biriko birakogwa no mu zindi ntara nuko umunywanyi ari gitega ariko aratubwira yuko twakoza turagendera ahaherereye ariko uko bishoboka kose turagerageza tukakwira igihugu cyose ndetse no hanze tukajayo ubundi munywanyi ku murongo aro Alo. Alo. Alo. Na mahoro. Alo. Na mahoro. Yego. Mhm. Tuvuga nandi uri hehe? Mhm. Alo. Inde ari muyinga? Joel. Joel. joel n'amahoro yego uri muyinga ahatubereye kuri santa amakuru utamenye joel sa saa yine ntimuyumva neza eh, mm. eh, eh, sinzi yuko Mhm. icyo kibazo buramaze kugishikiriza ariko mu biga bw'ibyuma ariko barabyiga nibaza ko vuba ah, mudoshobora kuza murumva ayo makuru ya saa yine atangorane arojo we ikiganiro ikihe cy'abanyamyuga cyaba ku wa mhm. mm, kijya mhm. kiracaba Mhm, urumviriza kwa gatatu ntivuga ajya amasaha ageze ntivuga mm. naho nyine ku murango ntivuga ni ukuvuga ko mufise ikibazo cy'uko radiyo isanganiro ikigakurika kumva hageze hajya saa yine z'umurango mhm. umva hajya mu icupa ashobora kuvuga saa tanu urumva mhm. kiriya kiganiro cya nari ndimo kuba kwatsa ikindi ah, ni cya kibazo nijya kubabwira mhm. uwo twibutsa nta kibazo cy'umuyagankuba mhm. umuyagankuba ni n'ubu eee eh. amarobine yarumye amarobine yarumye y'amazi eee eh. ayo mazi yava hehe yari amazi ya regidezo yari amazi ava mu misozi ni amatiyo yacitse byagenze gute regidezo mhm. urumva nk'ubu hariho n'aho ahaheze ukwezi ukwezi atamazi baronka mhm. muri regidezo ashobora gute halo amatiyo barimo baragira muri parike kibitare umuyaga mm-hmm. nkuba niko kuko mm. reka twizere yuko abariko ababijejwe bariko barakumviriza mu ntumbero yuko ejo canke hirya y'ejo ikibazo cyanyu gishobora gutorerwa umuti mm-hmm. urakoze cyane ejo wera aho imuyinga mu bandanye mutega amatwi radiyo nuko turi mu kiganiro iwanyu havugwa amaki ubundi munyanya ku murongo alo amahoro neza cyane ni amahoro ni jean paul mukungu jean paul mukungu jean paul oh, imukungu neza na neza ni muri komine yawe muri komine mwakiro mwakiro ni amahoro ga yego ni kwa mungu hmm. turashimye amakuru tutamenye y'imwakiro amakuru mutamenye hmm. twebwe kuri hariho ivuriro ngaho iwacu rirakora neza cyane kandi turabishima turabikenguruka mm. ariko hariho amazi batwemereye ariko ku iryo vuriro no kuri kwa mungu n'ubu ntaraza hagera kabisa mm. ariko nk'umuntu ufite umurwayi ugiye nko kwivurizaho mm-hmm. muri rusange uca usanga ugenda kuvoma amazi kure kugira ngo uyashyirane kuri ibyo bitaro urwa muri rusange leta icyo twayisaba yogerageza ikatumanukanira ayo mazi ikabisaba bikoze cyane mhm. yego abategetsi bo hejuru bogikorera ko bakahagera bakahareba kandi barabibona cyane mhm. yego irindi radiyo ikindi nacyo mutamenye ngaha ahanye n'iwacu mm. ibarabara ryaho riraguye uvuye kuri ibyo bitaro uri kurashika ku ibarabara rikuru uva imwakiro ujya ibunyuza na muyinga mm. nk'imvura yaguye no kuri haraguye kugenda mm. muri rusange rero nka ambirasi irashobora kumanuka ikanyerera bikanka mhm. ariko rero abagira neza ari kumwe twumva hari umugambi urimo wo gushyiramo ikariyeri mm. ariko bagerageza kabisa bakabidufashamo bakabinyarutsa kuko na twebwe dufasha twe abenegihugu kandi twabikenguruka yego mhm. amakuru yo wanjye yarayo kabisa urakoze cyane jean paul yego ku isanganiro mu irambi urakoze turafise undi munyanya ku murongo alo aha ni eh, mhm. mu ruyaga muri komine giharo tuvugana nande na puwasi aha eh, ndaga gushyikiriza ndagomba kubamenyesha ikibazo kiri uno eh, muntu mu ntara ya rutana agatelefone ke ntikakunze ko tubana tugana twizere yuko aza gushyiramo utundi tuntu tubwira tuganire neza ubundi munyanya ku murongo aro aro ni amahoro uri muri komine gisuru eh, mhm. tuvugana nande misago ego eh, ngomba gushima sa ivuriro ryo kumutwa wa muvumo muvumo eh, ego kwera ubu barasanzwe bapfura mm. kuko naho bavura ntabarembye cyane ngo bahwarira ngo bavure mm. nk'ibitaro nyine bikunda mu muyohato mhm bo barapuruka umukore baraje baramukuba mhm no kubishima nuko yari igihe kirekire cyane atyo puriro mm-hmm. batakora mhm turashima cyane ko umwana arayembe baramu barakura kwere mhm eh byo mu bikenguruka cyane mhm wifuza yuko bohashira n'ibitaro byose nyine umuntu arenze aba serumu aho nyine wifuza yuko hoboneka n'ibindi bikorwa babakorera gusumba ibyo bakora ino munsi muri iryo vuriro urabona nyine icyo twashaka yego urakoze cyane twizere yuko ababigejeje bariko barakurikira dusanganiro bashobore kubishyira mu ngiro aho imuyinga mu gisuru ubandanye ukurikira dusanganiro urabona aho mwirambira mu urakoze cyane dushimira no munywanyi ari mu ntara ya Ruyigi muri komune ya Gisuru undi munywanyi ku murongo alo alo namahoro yego namahoro yego tuvuga nanduri he Ega yemura cakeka nikudiyunga mu bibaro kudi yo mu bibara aho mu ntara ya karusi mu ntara ya karusi muri komine mutubu mm-hmm, kudi yo amakuru utamenye reba amakuru mutamenye mm. ni ukuri ndiko ndabandanya nibutsa rya vuriro ry'igisimba waga ahantu bita kwa nyamweru hepfo yo kwa nyamweru mm. iryo vuriro na wewe pasifike kuri bose imaze igihe kinini kweri risa n'iryahetse mm. ukuri mugabo gukora nyine ngo bamarire byarase mm. kuko je simba muri zone mugabo abaho kubera dusangiye amasoko mm. na ka kamoto kawe yego yego mm. barakubwira ati kweri wewe warakoze ati n'ubu guma wakura ariho uza uratuvugira kuko twivuriro ry'iwacu rirakwije nawe wongera wivugira yego ukurazi umuntu unamenya ahahurira n'ingorane yego kudi harabe ukuntu bobigenza hanyuma rero ikindi kigira kabiri mhm. we turafise ibarabara riva ku ikomini mutumba rishyika ku mugwa mukuru w'intara ya karuwe mm. ushyitse ahantu bita ku musaraba sinzi we ko wowe uhazi ndazi ba barene ba papuro barahazi mm. ahantu bita ku musaraba ushunguruka kubatwa yego ukuri uretse nk'umuntu w'umukenyezi rwose arapfa agashyika rwose ariyumvira yuko yuriye moto nuko yuriye ikidirigi ah. iryo barabara ryaramaze gupfa baraba ukuntu bo bigenza mhm. kigira kangahe gatatu aricyo cyo kumarira mhm. barabe neza aha mu ntara ya muyinga mm. abakuru bagejwe ibyo mu ibarabara baca biyumva ndazi nawe nturumugabo mwana mm. baze bararaba kabisa bagira ikigongwe kuko ibi byuma byacu ubu byaramaze guhomba umaze kuba bagukuyemo n'ibihumbi bitatu bibiri mm. maze uwo munsi amari kuciyasesa sindakubesha mhm. maze ivika aho ku munsi wa mbere mugaba iwanyu havugwa amaki sinzi ukuntu byagenze ubu bimeze gutya ntikizobaho cyane kizoza aha iwanyu havugwa amaki ni ikinyene yeje ushikirije kizoba mu nyuma reka tubanze tusubire tuze turaronkana abahamagara mu kiganiro aha iwanyu havugwa amaki urakoze cyane nawe uko nyene uwundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mushinga ntashe mwiriwe mwiriwe n'amahoro aha eh, tuvuga nande uri hehe umwe mu ngendo zagiye isanganiro mhm. uri hehe muri komine ntarangwa muri zone gosi mhm. abatakuzi washobora kubibwira umuvugizi w'ingendanyi mhm. rogesi ni ukuza urivuga hariho abantu baba bumvira iradiyo muri kano kanya uca usanga hmm. rero eh, ntibamenye neza umuntu tuba turavugana jemwe ndakuzi ariko n'abanywanyi bategereza kumenya ukidondora yego usanzwe nitwa nitunga ariko hmm. bishobora nabwira ugeze usanga mwarabisanganisha mhm. abavandi umwe mu bavugizi mu muvugizi nyine na ziradiyo isanganisha mhm. urakoze cyane rogesi hmm. amakuru tutamenya aho uherereye mu gihosha amakuru saa ngaha ndabashikiriza amakuru y'ubutetsi mu ntara ya ruyigi kuko narindi ku munsi wa gatandatu mhm. ari wo mu bintu byerekeye ibikorwa rusange by'iterambere ry'igihugu mhm. eh, shimira abenegihugu bo mu ntara ya ruyigi na cyane muri konti butetsi ku kwiyubakira cyane amashuri n'amavuriro mhm. eh, mvuga nti ntibakomeze ariko ndabahamagarira kwicukira kubaka amabarabara na cyane iri barabara riva mu ruyigi mhm. eh, utera uja ku isumo bagaragaza uburyo bwose batunganye ibikorwa kugira ngo barabara kuko buriya aye niwo mushinga w'iterambere ry'intara kandi niwo mushinga w'iterambere ry'igihugu mm-hmm. eh, ndabahamagara kubidukira gukora amabarabara mm-hmm. eh, hanyuma ikindi nacyo nagomba mm. ndabasabe nka mwebwe abamenyeshamakuru kuri radiyo usanga kuko radiyo umuntu asabye ikintu kirakoreka ego muzodutumirire ko umuntu arongoje ishyiramo ry'abakozi bo mu mazu Eh, ishyirahamwe rya katede burundi kuko mm. nka twebwe urazi ko jewe sanzwe eh, nkora mu bijyanye no gukinjika mm-hmm. hari ibintu nkeneye kumaza byerekeye itegeko ry'abakozi bo mu mazu mm. yego twumve ko hari icyo dufashamo ko nabo bamushefu urumva ko aribo ni ari no mu ishyirahamwe ry'abakozi bo mu mazu mm-hmm. biba byiza rero ari nka mwamutumira nko mu biganiro twebwe tukamwibariza mm. nyine ashyitse mukaduhita urakoze cyane rogesi nuko yo ni rogesi yaje eh, kutwakura twakiyundi munywanyi ku murongo aro ndabaramukije ni amahoro yego ni meza mm, tuvuga nandi uri hehe nitwa sinamuse pascal ni mucanguzi muri komine hegamba mm. nashaka gusaba ubushikiranganyi bujejwe amagara y'abantu yuko butubakira nk'ibitaro ngaha kuri santire y'amashyika kuko nk'iyo tugiye mu gitanga biratugora ni ahantu mu misozi cyane baba bakoze hmm. yego nibaza yuko baba bagize neza babitubakiye hmm. nuko uyu munywanyi ariko asaba ko bubakira ibitaro tuzere yuko ah, icyo kibazo ababigejeje ariko barumvira dusanga bashobora kugira icyo oh, bakoze undi munywanyi ku murongo alo alo ni amahoro Mhm, tuvugana nandi uri hehe ni bowasi buyaga mhm, bowasi yego mu ruyaga eh, muri komine giharo aha agatelefone umenga kari kakwankiye ubu ni sawa eh? umenga agatelefone kari kakwankiye kare kari kanyankiye amayinite yaheze mhm. rero icyo nakamvuge sa ni ibijyanye n'iri barabara rituma rijya ku rubaho mm. kuri rimeze nabi uraba akarikora mhm. ikindi nacyo ni ingorane y'ibigori bigwara mhm. aha ntiworaba ubukoko burabirembeje mhm. ubukoko bubifata gute ubukoko nyine bubifata hajya bimeze bica bibifata rwose bikabizingamika imbere aho cyo dugize umutoto usanga imbere hari ikinyo ukuri bodufasha bakaturungikira imiti ikomakomeye mhm. nicyo navuga murakoze urakoze cyane yego aho muhereye mubandanya mutega amatwi radiyo uwundi munywanyi ku murongo haro eh, mhm, uri muri komine buhiga eh, tuvugana nande na nose mhm, nose agatelefoni kiwe ntikamukunda ko tuvugana neza arashobora guhagarara neza agasubira kwakura uwundi munywanyi ku murongo aro izidori ni amahoro eh, uri hehe zido aha sa uti agatelefoni kiwe nikamukundiye twizere ko asubira kwakura twakibundi bunywanyi ku murongo alo ni amahoro tuvugana nandi uri hehe agenda ah, imicanguzo ikigamba ikigamba yegome cyane aha ninde tuvugana oya oya nta kibazo mhm. umuntu ameze neza amakuru tutamenye amakuru mutamenye mm. bino ni ukuri abanyagihugu barashima ku bantu b'abaganga mwaturengikiye n'iyi ndwi mm. baje kuvurira ku ivuriro ry'ikigamba mm-hmm. babavuye indwara izihe cyane cyane oya ni ukuri kubera malariya yabaye ndase ah. bavuga yuko bari baje kuraba ibyo bavuga nyine ko hari nyinshi hano ikigamba mm. ni ukuvuga byarabaryoheye cyane ahubwo mm-hmm. bo bavuga utumenga bo kwama ari batonda ni ukuri ibyo banezera cyane gusa mm. yego kabisa n'amakuru meza mhm. ibindi nabyo ni ukuri ni byiza cyane twebwe umutekano ni wose mm. yego kabisa bimeze neza rwose aho n'amahoro ndumva yuko ubu malariya igiye kugabanuka ko mwarose abaganga babishoboye kandi benshi kandi barabindi bimwe <laughs> wari wifuza ko bahaguma yego bifuza ko bahaguma n'ukuri benshi bavuga ati twaravuwe bishimishije Mhm. reka twizere yuko basize batunganije byose bakakumbure bakongururiza ahandi reka mubanze murabe yuko ibyo bakoze ari byiza bishobora gutuma mudasubira kurwara malariya cyane urakoze cyane hanyuma mm. ni ukuvuga rero twebwino ikindi nacyo turiho turaraba mhm. mugerageze turi mu iyandikwa ry'umwava ariko mujye muraraba ababyeyi bakaturimbikira kare mm. hari nk'ubu abantu bamwe turimo amasebura tubateramo utuboga mm-hmm. n'uwo karungika nk'ubu byotubera byiza kaya kavuka iki gihugu tukagakorera mm, mukaza muravanga tukaza turavanga no kuri ibintu umwimbu wari mwiza cyane uwo karonka hakiri kare mm. yego cyane aho n'amahoro amahoro eh, mugira ijoro ryiza ariko muze muratwakira ah, wundi munywanyi ku murongo aro ego purasi ni amahoro imore aha imwakiro n'amahoro basha ntipidoka n'umunani yego abatakuzi urashaka kubidondora ni ingendanye cyane mugane wa rogesitari mm. abatazi ingendanyi bayimenye si ingendanyi zijya mu isengero mm. ni ingendanyi ikomeye ikomeye cyane yama yakura ku isanganiro umwana w'isanganiro jackson eee eh. mhm. jackson jackson ngaho mwakira mhm. amakuru utamenye jackson amakuru mutamenye neza na neza ntayayo ngaha ku izina yo kwa kaderi ku izina izina yayo mu kavugangoma mhm. warigeze kuhita ko bari ikibazo cyo guhemba batebye bashe ikibazo cyo guhemba kubera icansi ah. kandi amazina yose yarahembye aha na zijya bajya abandi bagurira ku matantire dose ajya nyine usanga ku masoko barahembye bwa abandi bo ntibarahembye mm. kaderi niba bataraduhemba kubera udufaranga twacu mm-hmm. none iyo nyongera zo iduha gute kandi ataraduha ya mbere mm. twagomba rero dusaba yuko kubera ayo maherayo yatuzanira tukaba turiguriye udukoresha yego mm-hmm. akandi nako nakerekeye ahantu bita ku gisuma ujya ikaruzi Mm. ni barabara nyine nta n'umwe ahubwo natwe tuhacana bwa bumoto bwacu bwaheze nyine buhoherera mm-hmm. urumva perezida wageze mm-hmm. aho hantu pasifike jackson nta n'ikinga pasifike eh, pasifike eh. ngoma ndakwitiranya eh, na perezida uramukunda cyane cyane rwose nawe ndakukunda <laughs> ati iryo barabara rero ryifashe gute urumva iryo barabara ni ahantu uva imwakiro twebwe tujya tuva imwakiro tujya i karuzi mhm. ni watubangukira mbwa mhm. aho hantu kugira ngo ufate ibarabara ngo urariciyemo mhm. ni ahantu kure urumva hari ahandi duca dudugira mugabo hoho ni kure mbwa duciye duca aho hantu hari ibibuye batubwira bo abagejwe intwaro ko baduha dufasha kubera ngo babiturabire badukorera kandi nabo uvuga yuko twebwe dushyiremo akantu twoshyiramo mm. mugakorere hagakogwa kumva mm-hmm. bivuye biri hejuru cyosabwa ni uko bufata nyeka tukabetona kweri tukaba tukahasiga nk'isima niho nyeka umuntu yohaca mm-hmm. niba tutagize ubwo buhinga kubera nta muntu urumva haragoye kandi ibyo bararihita mm-hmm. ubyukira ku gisuma nyine ahantu bita ku gisuma ujya ku mukukumba mm. yego kweli yameze nabi gose aragoye gose akandi nako sa nibarabara riva eh, muri kwitango mm uva gitega ahanya bikere mutumba mwakiro iri rya muyinga urabona mm. uvuye ngaha imwakiro centre ugenda nyimuyinga mhm mm ibarabara ryarononekaye gose mm. hari ahantu urimo uragenda hari ibibuye binogonogo igihe twari amaze gutera hejuru yewe twasaba rijya shyiramo imbere ryaje kudufasha rigarutse kweli ridufashe kweli barabara ryarononeka mm. hari abari bishyize mbere bashyiramo ingufu abanyagihugu twese nyine mm. ngaha ikabingo barakora muri mutumba barakora bahasibura mm. mugapfe twasaba ko ibyo bibuye gusa byose byo ujya efe mwakiro za kiyanza aho nyine niwo bitengeneza ngo bishobore mbe mu bikorwa rusange inagire mu barabara murayakora e, e, niyo rero mbere tutayakora waba yarasibye mm. e, nagira niyo dukora rero mm. neza na neza urabona yuko umumenyesha amakuru aba atembera hose mm. hariyo ahantu muri karuzi we nuko utarahashika gusa turabangabanga ngo nyine duhana imbibe ah. ni imipakani nyine hafi eh, karibu na mwakiro na mhm. urumba rero nagomba mvuge icyerekeye cyo ngaha ujya mu kibuye mhm. iryo vuriro rero tuvuga twe ni hafi mm. urimo uravuga iryo vuriro uwo mungu wose kari ngaho gudiyo yavuze eh. iryo vuriro twe ni hafi turiko turava ngaha imwakira tuca kuyivuza nk'abanyagahemba abantu kw'ico gisuma navuze mm. ego ko ribona ukuntu bari dukorera kweri kuko urabona no guhera ryari risa n'iryaheze mhm. ahubwo basigaye gushyiraho uh, inzugi bashyireho n'ibindi bisabwa n'ayandi yaraheze basigaye guca bayinjira nyine kugira ngo batangwe kutuvura abaganga bakazobere rero mm. abo bavyigiye kweri baza baturabira amagara yacu urakoze cyane neza na neza ntiwibyibuhire ngaho mu isanganiro yego nawe wahimwakiro wibyibuhire rwose yego nta ngorane mutari gusa turashima muyinga twari dutanye insinzi mhm. yego kubera twashimye mm, insinzi mu mupira w'amaguru esitari eh, arayitwaye insinzi aho n'amahoro nibaza yuko muyinga turakomeye mm. ubu mesaje ngozi twitsinze urakoze cyane yego twashimye kwera n'ubu binezero ni aho ubandanye ukurikira radiyo isanganiro nibaza yuko ibibazo byo gucika iyo atabihari muri ya masaha ya saa yine yego eh, saa iradiyo iracika hmm. eh, ntabwo nababwiye yuko saa twe tutumviriza <laughs> nk'ubu mu myuga eh, ega n'ikibazo Eh, mu myuga rogezi arinda ku telefone ati burya turatanguye ah. ba namba wani mutambo aba bantuzeyi ba jamali aba bantuzeyi barinda ku ba se wa jamali mm. ati burya turatanguye mu myuga y'ikimotari mm. n'iyindi myuga itandukanye mito mito eh, burya muravugana eh turavugana n'amanyimero mm. burya bajya bose tuba tuyafite aha nawe reka kumenyana n'ingendanye aha eric mu buhinga bw'ibyuma ariko arabyumva kandi vuba ngo icyo kibazo azogikemura basha eric natuse e, ewana tuse mm. mbere we umuntu amukirize rwose urakoze cyane reka twakire abandi uh, jackson eee sawa sawa ijoro ryiza yego namwe mwakira umwari mutega amatara dusanganira ubundi munywanyi ku murongo alo alo ni amahoro yego tuvuga nandi uri hehe jewe nitwa nayo yitungira Jamber Kimansi ndicenda John ah yego eh, be Jamber Kimansi aho mucenda John amahoro aho mucenda John amahoro ariko malaria niyo tugejeje kure mm nagira turi mwisekeza mu gihugu cyose cyo kugwanya malaria namwe iracahari nk'uko byari bimeze ubwa mbere twebwe malaria kabisa ubira batubangamiye cyane gose mm yego izi minsi bandika ibintu bijanye n'imisegetera mhm mm ariko rero uri kuragenda ku mavuriro asha malariya irarenze cyane rwose mhm. ikintu twari ko turasaba hari ahantu bari bubatse ivuriro mu misogi mm. abantu bajya kwivuza birabagora cyane rwose baza ahantu bita mu kigarika mm. twari turasaba rero yuko iryo vuriro purema bagaragaza bakaryugurura kuko nka twebwe tuba ahantu bita mu gisoro mhm. ugiye kwa muganga urashobora kuva muhira cumi na zibiri ugasubira kugaruka muhira saa moya mm. kubera abantu baba ari benshi icyo twasaba rero twebwe urumva twari twagize twumvise umushyikirangantego yaravuze ati malariya n'ikiza cyateye ngo ivura ku buntu mm. ugiye kwa muganga bagaca bagusaba amafaranga menshi udafite ka kantu bita karite dasanasi maradiyo ntihatari mhm. icyo gituma rero twari turavuga ati natwe ako karusho y'uko bakaturumikira natwe tukaraba tukaba nk'abandi mhm. yego cyane none eh, mwarabagije ababikora habuze iki kugira namwe muronke kajya karusho ko gukoresha kajya karate kajya karatu gusa ubu kubwira yuko karonka abantu bantaho nikora mm. yego mm-hmm. hanyuma rero uri kuragenda ku kwa muganga akakubwira ati ubu barungitse twabantaho nikora mm. ariko nta tundi tuntu tw'udukarita ka siransi maradi natwe tw'abantu bakuze turabona boba baturungikiye natwe kugira ngo turonke akaruhu be ntaho nikora bamumenya gute ntaho nikora bakira abantu baba bataha nyine baboneka ko ari bantu ntaho nikora mm. ukifuza yuko bo n'iyindi migwi uri kurara ukungene malariya ari nyinshi muri aka karere mm. bari bakwiye kuba bozana utumituwele twishe turemana twebwe tukatoronka mm. yego cyane urakoze cyane sawa na umugoroba mwiza yego namwe mwaneye mutega amatwi radiyo isanganiro uwundi munywanyi ku murongo aro ni amahoro eh, turashimira uwiteka kwera mm. yegome tuvugana nandi uri hehe aha muri ko muravugana n'igendanye ikomeye cyane yibereye muri komine kigamba mu ntara cyangugu mhm, yitwa nde yohani sindayihebura batazira wa kenya mhm, aho umucanguzo n'amahoro azana amarembe kweri twama dushima aha amakuru tutamenye ayo makuru mutamenye eh? mm. twebwe nuko ino umuriro umuyaga nk'ubukunda gucika cyane mm. nka twebwe dusanzwe turi abasudere amatara akunda kuza mu ijoro mm. na nk'ubu yaje nk'ubu nyine nk'ubu nitwoba tukiyakoresha urabona iki mm. ku mutaga akunda kuza ku wa gatandatu no ku munsi wa kane gusa iyindi minsi nyine ashayirirwa atayo ariyo yindi nkuru mm-hmm. nayo mm. ya yindi nyine na twebwe nyine n'ikigamba nyine hageze saa yine nka kijya kiganiro cy'imyuga hageze saa yine kiba cyacitse mm-hmm. ntigishobora kumvira iryo sanganiro sinzi impamvu guhera saa tatu imirongo icicika iradiyo igaca kuvuga sangapi isubira kuvuga isaha zitanu aha mu ncamake eh, kenshi cyane bakunda je kunterefona nk'abantu ngira ingenda bakunda kumbwira ati ikiganiro kiratanguye hari mhm. ikigamba rero naho si hose hafata umurongo wa kabiri haca ujya murongo ugira kabiri mhm. eh, byiza twasaba nk'ujya murongo wa mbere ugume uvuga kugira isaha yagiye yose kwa Eric ariko arabyumviriza nibaza yuko muhiga bw'ibyuma bazobikemura eh na cyane cyane kubera isanganire turayikunda cyane nitwo kugera tugihemukiye urakoze cyane okay okay mugira ijoro ryiza Mhm. Ah, tubandanye twakira abanyonyi tugeze igihe cy'isaha zibizenze ko iminota itandatu ah, mu buhinga bw'ibyuma tumirira mate gatoya tuce tugaruka muri studio. Mbega yemwe kidufubuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko twiha amenyo y'abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mbembero tugarura umutima oh, ubuntu yaciye mu bibi ari ukwisamburira ko twiha agaciro twoye kwisuzuguza igihugu ni turagisangiye tuje hamwe twubake la cariño ingeso yo kwinubana uwagacira agateka kazina muntu hama kwihanganirana umuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. twe n'ikiyago dusangira akabisi n'agahiye kanatsinda inama isumba ku isaha zibiri zirenze ko iminota icyenda muri suza radiyo turi mu kiganiro iwanyu havugwa amaki eh, mushobora kutwakura mukoresheje nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu majyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu majyana icyenda na mirongo ine na gatatu majyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu cyangwa mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri yakiriye mu bw'ibyuma Eric Uwimana kuri micro Pacifique Cubahiro umunyonyi ku murongo alo alo alo namahoro tuvugana nandi uri hehe savye yaremye uri hega savye yaremye ikarusi mm, tuvugana uh, yaho ikarusi n'amahoro rero bashaka kuvuga ugitumbereza kuri minisiteri wacu baza kwiyamamaza kuri mitumba yacu batwemereye kuba sosiyete alo yego ati babemereye ivuriro ivuriro bamaze kwiyamamaza kuba abatora barashira ivuriro batubwiye tuba tuzatura amabuye batoza amabuye batoza amabuye Mhm. mwatanga ayangana gute bitanu bitanu ingo zingana gute amajana atatu ni iki gituma uvuga musitanteri y'iwanyu niwe mwayaha niwe yabahimiriza kuyatanga aha ariko rero iyo ari ko dukora ibiguri aha mm. mhm. kiretse gutanga amahera hari ibindi bikorwa bari bumaze gukora mm. mhm. uti rero bakaguma bafite amafaranga twizere yuko ah, ababigejeje bari barabyumva kumbure ari ah, umuco bashobora kubaha bategerezwa kuzobikora gutyo mumenye icyo ayo mafaranga iyo bari karakora cyangwa eh, iryo vuriro rizoshobora kubakwa urakoze cyane sa akabarabara umuyaga akaza neza akagenda neza n'imodoka zitaha ako kabarabara mwifuza ko kokorwa neza uzamuka ah, imisozi yo hakurya muri komini bitaramuka ubu ku isuganya nawe ugasobanura akihati imodoka iturutse muri mwaki ikagumegeye ibyambukiranya ijya ku gitandu no gutabura ibitahatu ari ibyo gusubiza yavuye iza gukakomana nka mucyane umukirana asohoka byabaje ingwanga mu ngaha na gitandu abakorera bakabari ibyo bifite mu miyaga mu mitebuka mu ikaburimbo ibyo dusubira inyuma ngo usubize muri muriya urakoze cyane ego na mubanda nyamutega amati radiyo yanyu ubundi bunywanyi ku murongo alo alo alo ni amahoro yego tuvugana nande mugisha imutumba mhm, mugisha aho ni mutumba muri bujumbura irare intara ya karusi eh. ego mugisha amakuru utamenya ikarusi twebwe ni karusi iwacu twafashwe n'indwara ya malariya kweri nibaraza turondeye imisegetera mm. ubu rero hibonekeje n'indi ndwara yo gufatwa ubukumbi ugaca wuma ugaca ugira gupfa mhm. kuko nk'uno munsi aho umuganga twabuze yatubabaje cyane mm-hmm. yafashe ubukwe na atagira ko yumva mm. ibyo none bifasha abantu benshi muri ino minsi yego n'umwana w'iwanjye kandi byamufashe umunsi nawe nyine afashe yuma bukwe na yarabye kabiri mm. mugana nashyize ku ivuriro baramumvurira kweri mugabona yatembera mm. abaganga ntibarabwira ibyo ari byo oya kuri nawe nyine ntabyo baba bazi mm, abantu batangiye kubibaza yuko ari ibintu bya rumenyi urabona yuko aha mu burundu indwara kwa muganga batamenye neza ari baca batangura kwibaza yuko ari ibintazi benshi baravyibaza mugabo kubera ubu twamaze kumenya kwa muganga twirukira kwa muganga ntawe twirukira kwa rumenyi mm. ego ubu mm-hmm. ego kabisa Mm-hmm. Uh, reka twizere yuko abageje amagara y'abantu bashobora kuhashika bakamenya icyo bakiva kuri iyo ndwara ifata umuntu ubukumbi no gupfa umuntu agashobora gupfa yego kabisa baturabire baturondere imisoro itera yego mm. tuyijyamemo kweri malariya yaturembeje kwa muganga usanga abantu benshi baje batonze abantu benshi kwa muganga mm-hmm. baje kwivuza malariya urakoze cyane mugisha yego hariho n'indi ndwara abana bafashe mm. bakigamo bakorera abana nabo nyine babangamiye ubukorere mm-hmm. urakoze cyane twizere yuko abagejeje amagara y'abantu cyane cyane aho mu ntara bashobora kubanguka bakaza kuraba ibyo ari byo gutyo ntihagire umuntu abandanya basinzikarizwa amagara yiwe kubera indwara zitaramenyekana urakoze ubandanye utega amatwi duhisanganira ubundi munyuranye ku murongo alo ni amahoro yego tuvugana n'andi uri hehe inde hehe imwakiro ni amahoro ah, amakuru tutamenye mvuge nko yarononekaye cyane ngaho gutuma amamoto agatelefone kuno munywanyi waradusangana ntigashoboye gutuma twumvikana neza twizere ko ashobora kwakura akatubwira neza ah, amakuru tutamenya iwabo ah, turakira undi munywanyi ku murongo alo ni amahoro amahoro cyane mm. eh, mm-hmm. ego alo eh, muranyumva ubu turakumva hari ingorane ibintu bisanzwe ntawujya binzwe kw'imyuka halo ntunyumva ndakumva nabi ubwo buranyumva ubu ni sawa byo pfuba ibi bita ibihere halo muranyumva oya tukumva nabi sinzi ko uhagarara neza ugasubira ukakura ubu buranyumva ubundi imunywanyi ku murongo halo wabagaza mm. yego nibereye mu ntara ya cankuzo mm-hmm. ijagisa naramenya nakugiyo yego amakuru tutamenye aha mu cankuzo amakuru mutamenye hari ibarabara riva ku ntara mu cankuzo mm. baratanguye kurikora mm-hmm. ndakumva none barigejeje mu tw'inkwavu kandi bari kuguma baritwara no kumuka kandi iryo barabara rirahita cyane mm. yego niyo makuru nagoma ndababwiye mwakoze urakoze cyane ah, ndagwaye urwaye iki malariya mm, imisuhuko sawa urakoze cyane turabandanya na kino kiganiro iwanyu havugwa amakundi munywanyi ku murongo alo halo ni amahoro ni amahoro mhm. eh, ni jambye nyabitaka jambye nyabitaka yego nyabitaka amajahe komine gisuru aha jambye amakuru utamenya eh. aho mu gisura tugenda gusa akantu kamo kwereka abantu baba bafungura akavuga ku bintu bijyanye n'inyama kuri eh. iyo gatandatu hari umuntu yari yatetse inyama z'imbwebwe ah. hanyuma rero umukuru w'umutima n'abapolisi baca bahuta kubibona niho baca bagura igitoro baturira izo nyama hama nawe ndakiyembaho bariko baragira baramubaza iyo apfa avuga ko yubakwa mu rusengo Ah. eee eh, nashaka ntera akamure ku bantu baba bakunda kurya inyama zitetse mu isoko mm. ko boza baritegereza neza kweri bakaza bararya ibyo banje kuraba yego ibyo byabaye ryari none kuri uyu wa gatandatu ku wa gatandatu yegome eh, ngira n'akaciyemwo izo mbwebwe zo ziraboneka ku bwinshi iwanyu ngira ngo izo yoba yarayivunduruye kuri iyi nyubako ntiziboneke babimenye eh. gute none ko ari imbwebwe babimenye gute ko ari imbwebwe ngira ngo hariho abantu bari bamaze kuba bamaze kubona nk'inyamasatu Eh, urakoze cyane kuri aho kamuteye abantu bose bashobora kuba bafungurira kubara ku nzira ari ingenzi kugira bamenye neza ibyo bari barafungura ntibaze barafungura imbwebwe nk'uko byabaye aho iwanyu urakoze cyane urakoze rwose eh, turabona kino kiganiro turafise uwundi munywanyi ku murongo alo ni ni amahoro ni kudi yagarutse yego kudi reba aha amakuru tutamenye uributse kindi wari wibagiye eee eh, nakanuna nibagiye icyerekeye malariya aha malariya kweri twegeye atubangamiye nimba ari ibi bivumbi twirirwamo ah. ni ukuri malariya atubangamiye jewe nari nateramiye no muzi ngaho kwirigara mbere no gukora sinakoze mhm. yemwe nabonye babatwara imbinda babatwara ku ivuriro ntimuganizere yuko bazokira burundi wewe mbere sinzi ko arataha mm. yeme malariya nyene nibakomeze bazane imiti ikwiye n'ayandi ho malariya yaza mm. bazifi sa ibana batwirukire kirya kiganiro gira icyo ushikirije gose urakoze cyane aha turabandana na kino kiganiro wundi munywanyi ku murongo alo alo mahoro na mahoro alo Mm. agatelefone kuno munywanyi ntikamudukundiye yuko twumvikana reka twakire undi munywanyi ku murongo alo ni amahoro ni amahoro alo reka twakire undi munyanya ku murongo ariko tubibutsa yuko minota ibiri tuza gusoza kino kiganiro mu buhinga bw'ibyuma baza guca babandanya n'amatangazo tutashoboye kubasomera uwundi munyanya ku murongo alo ni amahoro yego tuvuga n'andi uri hehe ejide ikaremba eh, n'amajahe muri komine itaba tuba ku ijambo ejide saha iby'umupadiri aturongoye muri paruwasi kukirasaza mm. izakora ubu ntibishoboka twamuguriye imodoka ntituzi iyo yayijyana mm. mwaraguze imodoka eh, abanyagihugu mm, byagenze gute beja yatembagariye ahantu bita mu kinogono hanyuma itembagaye ngo agiye kuyikoresha n'ubu baje yaciye ayijya ariko umenga ibyo bintu uko umenga biraremerera ubifite ibyemezo irashobora kuba yaratebye muri garaje ugasanga yatubwiye yuko yaciye agura ngo imoto imoto mm. burya buto buto ntako nyine kagenda karaba mm. bagura n'imashini urusyo rusya nta rusyo yo guharengera mm. nako nyine rwarapfuye ariko Uh, paruwase yose iba ifise inama navuga ati y'abajyanama ba paruwase aho bashobora gushikiriza ibibazo nibaza yuko batararengerwa baja mu mubano turabibabwira ngo bazobidushyikiriza mu kabisanga mm. baje yatunaniye kubera iki ubu naho ngo tugomba tumugurire hajya mu masanganzira ibukira sade mm. sinzi icyo agomba akoresha mm. baje yiriwe arayora amahera ntiworaba ariko nabafata ku nguvu nawe umuntu yatanga ku gushake kwiyo nta ku nguvu gusa gutegera ugiye gusaba ijambo ah. eh, kuri paruwasi ah. eh, nasaba yuko ngo bidushyikiriza nka musenge mm. akagira icyamuhanuyeho reka twizere yuko kumbura bamukurira bari kubarumviriza radiyo isanganiro bashobora kwakubitira bakaraba uko vyifashe nimba ari ukuri eh, atari byo mukeneye umuco mukawuronswa bikwiriye yego murakoze hanyuma sa ikindi nagomba mvuge mhm. iyo radiyo sanganiro kuva isugurura imaze imyaka cumi n'ibiri naguma ndondera inomero mbura ndondera inomero ntagiye kinyuga mm. kiranagushe kuva ikibaho mm. ariko nta munsi we atavuze nimero za telefone ngaha ku isanganiro ubu cumara imyaka cumi n'ibiri uri kurazirondera utarakwiza pore kweri eh. mhm. ariko ikaze rero n'uwundi munsi uzoza urakora mu biganiro bitandukanye urakoze cyane nuko ikiganiro iwanyu havugwa amaki ni ngaha kigarukiye ah, mushimira nshimira bagiye baratwakura bose mu ntara zitandukanye batubwira ayo makuru tutamenye ariko mudutunge iminota ah, mike yisigaye mwari musanze mumenyereye ko givuga kugera igihe cy'isaha tugikuremesha kugera igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu ariko mu biga bw'ibyuma ah, reka babandanye n'amatangazo tutashoboye kubasomera iwanyu havugwa amaki nta mwanya mfise wo kumenya ibyo muri quartier ntabyo nizi